Aine Saristoi, egunon? Egunon eta urte berrion. gure lehen kronika dela, aurten. Eta gaurkoa literatu solaz zurekin eta etxea deitu gaurkoan komiki bat eh, karri daukuzu gainerat. Bai etxea, pako joka komiki gile balentziarrak uh, sortu du. Eta 2000 an hasti berrik Euskaraz plazaratu zuen. Baina formatuan ikpoita atzamaiten dute, ez da oiturazko komiki handi bat, hor? Hori deitzen da formatu italiaja. E, eh, janai baitu liburua ez dela gora, baina e, zabala dela. Ola luzean, pixka bat horizontalki luzea da. Eta egia da ez dela oiturazko formatua bederan eh, helduen liburuetan. Mm. Aur liburuetan usu atzamaiten da formatu hori. Eta hor, be liburuaren formak pixka bat, uh, nola ipuina desberdinki haintzin arazten du. Fe, nola zirudiak desberdinki kokatuak diren hori aldean, emaiten du pixka bat, uh, bai, filma itxura bat, ola segitzen dugu, gauza bat luzatzen dena, ipuina laguntzen du, azken finean, maiten dut. Eta erreski sartzen da zaku batean. Eta horrean, uh, eh, marazkia, marra, ikusten da, deia azalean berean, frango politanik atzamaiten dutana? Bai, uh, azalean bat dugu komikiko momentu bat, azken finean, ikusten da um, baratze zerbait do gorte bat, pasiosoko bat, landare bat zuekin, eta hor ikusten dugu gizon bat lastuzko xapel batekin, bizkarrez dena, eta hodi batekin landareak uh, eh, urestatzen ditu. Ara, eta hori ikusten dugu gibele eta intzinekaldean ikusten ditugu bi uh, zikinuntzi, plastik asko zikinuntzi handi, undarrez eta trastez beterik. Hori da azken finean, eh, bai, liburuko momentu bat eta uh, liburuaren uh, aitzaki nagusia azken finean. Hor etxea pako rokarena dela, ez du eskualizena? Ez, bakurroka balentziarra da, eta liburu hortan, uh, bere biziak ondatzen du, beraz, ez da zuzenki uh, ez du barnean bere burua itxuratu zuzenki, baina azaltzen du bukaeran ala ere bere biziko momentu bat kondatu duela, eran nahi baitu uh, aita galdu zuen momentua. Ebe etxea, etxe hori, aitaren etxea da, Eh, eta azken finean etxea ez da toki bat bakarrik liburu hortan, kasik pertsonan nagusiare bilakatzen da, eh, liburuko ardatz nagusia. Ordean, ze gertatzen da? Ramezala, eh, etxea beraz garrantzitsua da. Uh, urteak joan arau, jabeak, aitak, etxea betetzen du, biziarazten du. Eta azken finan, etxea be, bere itxurara egiten du, uh, kasik uh, bere luzapen bat da, uh, eh, bikote saharrak bezala azken finean. Eh, eh, eta aita desagertzen delarik, etxea gelditzen da, ez da gehiago mugitzen, eta bakneko gauzek errautsa hartzen dute. Hori urte bat berantago arte, anai ahibak etxera itzultzen direlarik. Aitaren etxera, hoxen saltzeko asmoarekin. Mhm. Eta hor, anai ahibak, dira, garbiketa eta konponketa lanetan etxak urte batez eh, sufritu baitu, ne gabe. Eta eh, be jantziak, gauzak, trasteak mugitu arau, eh, anaia ahaben horretzapenak behitz azalduko dira. Eta haien haiz astapeneko ziurtasunak pixka bat uh, lainotuko dituzte. Segidotan gira triste, zein txendimendu da? Ebe, eh, hori da aski ahi garrera liburu horretan, dolua ipatzen du liburu horrek, mm. azken finean, aitaren desagerpena eta dolua, baina ez da tristeziarik. Uh, eh, liburu hori uh, da, amultxutasun initzekin biziki goxoa da, uh, laketa da, marazkiak kolore esti-estiak dituzte, Ez da deus gogorik, ez da deus portitzik liburu hortan, naturalki egiten da eta goxoki aintzinatzen gira dolumin hortan. Nostalgia hainitz bada, ala ere, eh, biztan da, horretzapenak heldu baitira gogora eta aurtsareko momentu goxoak, batzutan latzagoak. Beraz, nostalgia bada, baina betan amultzu hain handia. Hmm. Zer da hori den, denboran piskat giberera joiten gira, itaren denborarat edo? Eh, bai, uh, eh, aurbako txak uh, eh, zerbait hartu arau eskutan altzairu bat edo jantzi bat, horretzapenak uh, eldu zaizkie, go, zaizkiete gogora, eta beraz, badira flashback batzu, gibela, gibelera egiten ditugun momentu batzu, eta bakotsak bere aldian, beraz badira biseme eta alaba bat, bakotsak bere aldian, uh, aitarekin pasatu zituen momentuak uh, aipatzen ditu. Eta hor, baditugu ala ere momentu espertinak, zenta badira biseme, beraz, zaharena hori dena arduraduna, zohotza, uh, eh, aitaren uh, ordezko pehestua, hmm. horren mm. bigarrena Jose idazlea, nun behitan. Hau zen pixka bat errebeldea, etxea goizikutzi zuena, mostura markatu nahi zuena familiarekin, uh, artista bilakatzeko eta hirian bizitzeko. Eta azkena kajla, beraz uh, eh, alabatxo maitia, aitaren kutiuna, uh, puntiara ino etxen egondena aitaren laguntzeko. Eraz baitugu hiru senide desberdin horiek, eta eh, etxea eta aitaren hiru ikuspundu desberdinak ere. Izaiten alitaike kasik historio bat hemen gertatua? Egia da, etxeari uh, duten lotura horrek, Eh, batzutan, eh, bai, pentsatzen algin nuke, Euskal Herrian egokitua izaiten aldela, mm. gertatzen aldela. Uh, eh, etxeari, lotuak dira, uh, astapenan ez badira oartzen ere, denborarekin oartzen badira, ast, etxeari lotuak dira. Nahi ala ez, aitak, aitaren eskuek sortu baitute, etxe hori, eta haien ara, haien bizia hortan hasi direlako eta uh, nun baitan uh, haien baitan egoiten delako etxea nahi ala ez. Etxea, beraz, pako rokak idatzia, eskoratua izan dena, eskualkien aldetik, uh, nola irakurtzen da, erreski? Biziki erreski irakurtzen da, uh, bon batuan da, uh, eta ez da, ez da inungo zailtasunik ulertzeko, uh, ez euskara biziki polita atseman diot gainera, garbia, eh, eta eh, bai sentiko biziki, biziki erreski irakurtzen da. Hmm. Gehiago publiko heldu edi zuzendua da, ge? Uh, erran ezake ama bost urtetik koiti irakurtzen aldela komiki hori. Uh, erraiten izun bezala uh, uh, goxoki eta multsuki idatzi, izan baita eta naiz eta eriotza eipatu nola izbait ez da deus eh, ez da deus ikaragahirik mm. eta bai amabost urtetik goiti finesiaren gatik ala ere berda eldutasun pixka bat, beraz ara amabost amasai urtetik goiti komendatzen dut eta hua aski berria dela erraiten aldugu ez? bai, bimila eh, jali urtebuka erandialida euskaraz Astapenean gazteleraz plazaratua izan zen 2008 bostean, beraz komiki behitsua da. Uh, jakin jakindut frantzeserat ere izan dela, baina uh, ez dut ikusteko aukerarikukan, Euskaraz irakurtzea gomendatzen dizuet. <laughs> Eta kamoko mediatekan atzemanen duzuena. Ere, 1000 eskerainiz, uh, Aines, hori tarazte komentuaz referentzia? Beraz, gaurko liburua deitzen da Etxea, Pako Joka, deitzen da idazlea eta hasti berri argitaletxean atsemanen duzue. Ondoko hilabete arte? Ikus arte.